إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس عباد الله أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون اني watu الله Allah awali naihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu kunako swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hakika si vinginevyo wamefaulu wamchao Allah subhanahu wa ta'ala tumcha Allah katika siri zetu tumshe Allah katika dhahiri zetu tumshe Allah katika nafsi zetu tumshe Allah katika nafsi za wale tunaomiliki wake zetu na watoto wetu na kila ambaye yupo chini ya usimamizi wetu natambua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatuuliza juu ya hilo tutaulizwa juu ya nafsi zetu tutaulizwa juu ya wale walio chini ya milki yetu na kikubwa atakachoulizwa ni yale mambo matatu ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam ameyasema kwayo ataulizwa mtu kaburini miongoni mwa mambo ambayo muislamu ataulizwa mbele ya Allah na ataulizwa kaburini mwake ataulizwa kuhusu mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam maswali matatu kaburini taulizwa kunako Mola wetu tutaulizwa kunako mtume wetu na tutaulizwa kunako dini yetu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia kupitia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam tunaweza kujua al-khabith wa tayyib machafu na mazuri kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunaweza kupata ufaulu katika dunia na akhera la saada li ahadin في wal والآخرة illa لطريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم hakuna ufaulu kwa yoyote yule wala hakuna maisha mazuri kwa yoyote yule katika dunia na akhera isipokuwa kwa kufuata njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala hakuna yoyote anayeweza kufikia kupata ridhaa ya Mola wake ambalo ni jambo kubwa kabisa na sote tunahangaika kutafuta radhi za Allah jalla waala hakuna yeyote anayeweza kupata radhi za Mola wake isipokuwa kwa utaratibu alioweka Mtume sallallahu alayhi wasallam Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ana haki nyingi kwetu sisi na nimeonelea katika hutuba hii ya Ijumaa ya leo ikiwa tunaelekea katikati ya mwezi wa Rabiul Awwal mwezi ambao baadhi ya waislamu hutumia mwezi huu kuadhimisha na kusherehekea kuzaliwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa madai mengi moja ya madai hayo ni kuisoma historia na kukumbushana mazuri aliyokuwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam hivyo basi tunawajibu sisi waislamu kuzinduana na kukumbushana kuelimishana haki za mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuna wajibu wa kumjua mtume ni nani kina saba tuna wajibu wa kujua tabia za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuna wajibu wa kuzijua haki zake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam ana haki nyingi kwetu miongoni mwa haki za mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi alla na'budu Allah illa bima shara'ahu alayhi salatu wassalam sisi hatupaswi kumwabudu Allah isipokuwa kwa yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyafanya kuwa ni sheria kwetu sisi hii ni haki ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutu sisi tusimwabudu Allah kwa lolote lile isipokuwa kwa lile ambalo yeye mtume alayhi salatu wassalam ametuwekea sheria ni sehemu ya ibada Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kumwambia Imran bin Hussein mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kumwambia Malik bin Huwairith afwan anasema kumwambia Malik bin Huwairith ambaye alikuja kujifunza na wenzake ibada kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi wanarudi makwao mtume akawaambia sallu kama raaitumuni usalli mkirudi makwenu nendeni mkaswali kama mlivyoniona mimi nikiswali na mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa tisa alifanya baada ya haji hatua kwa hatua vitendo kwa vitendo neno kwa neno mwisho akawaambia masahaba zake khudhu anni manasikakum chukueni kutoka kwangu ibada zenu hatuna nafasi ya kuanzisha hatuna nafasi ya kuangalia akili zetu zinaona kipi ni sawa na ndio maana sisi tumeitwa waislamu na dini yetu ikawa dini ya Kiislamu moja ya maana yake ni sisi kujisalimisha katika maelekezo na maamrisho ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam la majala lirai hakuna nafasi ya rai na mitazamo kama qala ali bin abi talib kama alivyosema ali bin abi talib law kana ad-din bi ra'yi law hii dini ingekuwa inaenda kwa mitazamo na fikra za mtu au fikra za watu kile wanachoona sawa ndiyo kiwe sawa na kile wanachoona si sawa kisiwe sawa basi katika ibada ya kupangusa hofu ingekuwa chini ni bora kupanguswa kuliko juu katika ibada ya kupangusa hofu ambazo ni sehemu ya ruhusa dini yetu mkazi wa mji kupangusa yaumun wa laila na msafiri kupangusa thalathati ayyam wa layalihin ingekuwa hofu zinapanguswa chini na hofu isingepanguswa juu lakini dini haiendi kwa mitazamo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa akili na sehemu nyingi ya Qur'ani akitoa mifano na kuuliza falata aqilun kazi ya akili ni kusifahamu dalili kazi ya akili ni kuzifahamu dalili hapa Mola wangu amesema nini hapa mtume wangu amesema nini katika haki ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alla na'budu Allah illa bima shar'a tusimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa yale ambayo yeye mtume ametuwekea kuwa ni sheria min haqihi sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa haki zake mtume sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi tawqiruhu alayhi salatu wassalam ni kumheshimu mtume sallallahu alayhi wasallam wa anna istighfafu bihi kufrun wa ridda na kushusha heshima ya mtume kudogesha hadhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni ukafiri na jambo ambalo linaweza kutoa katika Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika sisi tumekutuma e Muhammad uwe shahidi kwa wao na kwa umma zilizotangulia uwe ni mwenye kutoa bishara na habari njema kwa wale wanaotenda mema uwe mwenye kuonya kutokana na moto kwa wale wenye kufanya maasi tumekutuma ewe mtume wetu ili aaminiwe Allah na mtume wake watuazziruhu watuwaqiruhu na aheshimiwe na atukuzwe kumtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika jambo la lazima kwetu sisi waislamu na katika sura za kumtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa ni haramu kwa Muislamu kunyanyua sauti juu ya sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا كجهر بعضكم لبعض an tahbata a'malakum enyi mloamini msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam wala msijibizane kwa maneno kama vile mnavyojibizana baadhi yenu kwa baadhi yenu mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikitokea ukosefu wa adabu huu wa kunyanyua sauti na kupaza sauti na kuleta sura ya majibizano mbele ya mtume chungeni antahbata a'malakum matendo yenu na ibada zenu zikaja kuporomoka yale mliyofanya katika kheri kwa kunyanyua sauti tu mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa ni sababu ya kuporomoka matendo yenu katika haki za mtume kwetu sisi ni kumheshimu na kumnyanyua na kumtukuza Uislamu ukaweka sheria kwa masahaba ikawa si adabu Muislamu kumwita mtume kwa jina lake na ndio maana katika hadithi maarufu ya Jibril inayosimuliwa na Umar bin Khattab alipokuja yule malaika akamwita mtume ya Muhammad ni katika mambo yaliyowastaajabisha masahaba kwa sababu masahaba walikuwa hawawezi kumwita mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jina lake kwa sababu ni katazo lililoshuka kutoka kwa Allah na aya inasoma mpaka leo Allah subhanahu wa ta'ala anawaelekeza waumini la taj'alu du'a ar-rasul msijalie nyinyi kumuita mtume sallallahu alayhi wasallam bainakum kaduai baadhikum ba'dha ikawa mnaitana kama vile mnavyoitana nyinyi kwa nyinyi ikawa mtu akitaka kumwita mtume sallallahu alaihi wasallam anamuita kwa sifa yake ya rasulullah ya nabii allah na hakuna lingine mtume atatajwa kwa jina ikiwa ni katika sura ya kumtolea habari si kumuita mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika haki zake ni kumnyanyua na kumheshimu na kumtukuza tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atengeneze hali zetu atuelimishe tusayajua na tunufaishe katika yale aliyotuelimisha الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس عباد الله أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله عز وجل enyi watu waja Allah na kuhusieni kwa mara ya pili pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala tunakumbushana haki za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa haki za lazima ambazo ni wajibu wetu kumfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam an nusalli alayhi idha dhukira ni sisi kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam pale anapotajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alipanda katika mimbar. Mimbari yake ilikuwa na ngazi tatu. Akashuka ngazi ya kwanza akasema amin. Ngazi ya pili akasema amin. Ngazi ya tatu akasema amin. Masahaba akamuuliza alama ammaita ya Rasulullah. Ni kwa kipi umesema amin mara tatu? اي متي الله فقال صلى الله عليه وسلم رغم انف رجل من ادرك والديه ولم يدخل الجنه ورغم انف رجل من ادرك رمضان ولم يغفر له ورغم انف رجل من ذكرت عنده ولم يصلى عليه amepata hasara kubwa sana ameangukia pua yule ambaye atawapata wazazi wake wawili kisha isiwe sababu ya yeye kuingia peponi amepata hasara yule ambaye atapatwa na Ramadhani kisha asamehewe madhambi ampata hasara yule ambaye nitatajwa mbele yake kisha asiswalie اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ni lazima si khiari kwa muislamu kila anapotajwa mtume wake amswalie bali kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya kutatuliwa matatizo ni sababu ya kupandishwa daraja ni sababu ya kusamehewa madhambi bali asiyemswali ya mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa sifa ya ubakhili faqala alaihi salatu wassalam albakhilu man dhukirtu indahu walam yusalli alayhi bakhili ni yule ambaye mtatajwa mbele yake kisha asijiswalie huyu ni bakhili mtakayetajwa mbele yake kisha asijiswalie katika watu ambao ni wingi wa kumtaja mtume sallallahu alaihi wasallam na kumswalia ni tulabu ilmu wanafunzi wanaosoma dini kama sio asubuhi jioni kama sio kila wakati wao ni wenye kumtaja na kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam haitakuwa sawa ikawekwa miezi maalum au siku maalum yakawa haya haya masiku na hii miezi ndio sisi tunamkumbuka kipenzi chetu ambaye kawe hatuwezi kuipata pepo bila yeye hatuwezi kupata radhi za Mola wetu bila yeye tukamwekea kwa mwaka mwezi mmoja kwa mwaka siku moja haya si mapenzi ya kweli haya si mapenzi ya kweli wala huku si kumnyanyua mtume wala huku si kumtukuza mtume sallallahu alayhi wasallam haifichiki na hakuna kwa yoyote anayeweza kuthubutu kunyanyua sauti akadai mapenzi ya mtume akadai kumheshimu mtume zaidi ya walivyomheshimu masahaba zake na kumpenda masahaba zake tunasoma katika sira manaqib sahaba mambo yaliyojiri kati ya masahaba na mtume wao tunasoma kisa cha Zaid bin Thabit alipoenda na mtume sallallahu alaihi wasallam Taif akawa anapigwa mawe anamhami mtume sallallahu alaihi wasallam tunasoma matukio ya Abu Bakar Siddiq tunasoma matukio ya Umar bin Khattab katika huu Uislamu sidhani hakuna dhanna tunakata rajhan hakuna anayeweza kutokea shujaa kama Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam aliomba dua maalum kwake اللهم اعز الاسلام باحب العمرين منك e Allah utukuze Uislamu kwa kusilimu mmoja ya Umar wawili utakayempenda kwako dua hii ikamwangukia Umar bin Khattab mapenzi ya Umar bin Khattab ambaye ni khalifa wa pili ambaye ni mtu bora baada ya mitume wote ukimtoa Abubakar Siddiq hakuna mtu bora ulimwenguni baada ya mitume ukimtoa Abubakar Siddiq ni Umar bin Khattab nani kina Umar kuna Umar wangapi kwa msikitini kuna Umar wangapi katika jamii yote haya ni kuonyesha nafasi ya sahaba huyu katika Uislamu sasa moja ya matukio ya kuonyesha mapenzi ya Umar ni kusimama na upanga mlangoni baada ya kusikia kifo cha mtume na kuna watu wanasema mtume sallam kafariki akasema nikimsikia mtu anasema Muhammad amekufa shingo yake hali yako ni mapenzi kiasi gani alikuwa na Umar bin Khattab kwa mtume sallallahu alayhi wasallam tasawur fadhila alizokuwa nayo sahaba huyu na utukufu aliokuwa nao sahaba huyu lakini amesimama na upanga mlangoni atakayesema mtume amekufa chingo yake halali yangu anakuja mpaka Siddiq anamsomea aya Umar anasema ndo kama kama naisikia aya hii leo nikana kwamba aya hii naisikia leo haya ni mapenzi aliyokuwa nayo sahaba huyu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam tunasoma haya lakini huyu bwana jemedari huyu aliusimamia Uislamu akiwa yeye ndio kiongozi na katika makhalifa wanne khalifa ambaye amefungua miji ameacha mambo mengi katika Uislamu ni Umar bin Khattab aina hafalat albilad inda Umar bin Khattab iko wapi historia hata ya uongo tu iko wapi historia hata ya uongo kwamba Umar aliweka maadhimisho ya kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam siku maalum iko wapi historia ya watu waliompenda mtume swalla sallam kuyafanya haya ambayo sisi tunafanya leo tambihi muhimu Muislamu mswalie mtume wako swalla sallam kila anapotajwa na usipomswalia unapata madhambi akitajwa usipomswalia unapata madhambi kwa sababu ni haki yake hiyo kwako ni haki yake hiyo kwako litambua hilo ama kuwakusanya watu wakasoma baadhi mashairi wakafanya walioyafanya haya nafasi katika dini yetu wala hayaonyeshi mapenzi yako kwa mtume wako sallallahu alayhi wasallam wala mapenzi ya mtume Allah aliwajaribu in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kuna mengi ya kuzungumza lakini nitoe sura moja tu ya mwenye akili akafikirie tunafahamu ya kwamba watu kwenye maulidi huimba na kucheza na zikapigwa nyimbo tofauti tofauti juzi kama miezi miwili hivi au mwezi mmoja lilitokea tukio Zanzibar vijana wa Kiislamu waliamua kuupdate yani kufanya kitu kuwa, kuwa bora zaidi na kuwafurahisha wale walioalika wakaamua kuja kasida wakaimba koma sava wakatazwa na wakakemewa uchezaji wao haupishani na uchezaji kwa wazee wetu na mashehe zetu katika mawali zao lakini cha ajabu zaidi sasa hawa waliwakataza wenzao wao huimba nyimbo za kihindi kwa kutokuwa na maneno tu lakini biti zikafanana yakawekwa maneno mengine inakuwaje mwakataze hawa na kwa masafa yao na nyinyi kuchikuchuhata ikawa halali kwenu kuna nini hapa hapa kuna nini hapa kwa mwenye akili anaona kabisa kama hili jambo halipo sawa hili jambo halipo halipo sawa na miaka ya nyuma pia vile vile kuna watu walikatazwa wakaambia hawa na msiki moto kuna watu walikatazwa kupiga upigaji fulani wa dufu kwamba huu ni upigaji wa msiki moto sasa ni bora zaidi hawa walimu wanaokataza waje na mashiko kwamba ukicheza hivi ndio kimtume mtume, mtume na ukicheza hivi hapana huu mchezo sio mchezo wa kimtume mtume hizo sawa sawa hawana ukataza walipiga marufuku ya mziki moto bila shaka mnakumbuka na wapiga marufuku ya komasava watakiwa waje na mbadala sahihi kwenye Qur'ani na Sunna na maelekezo masahaba kwamba maulidi yetu ukomo wake ni huu na huku si kwetu haya ndo maulidi yetu haya na hizi ndo nyimbo zetu na huu ndo uchezaji wetu lakini huu si uchezaji wetu uko mbali na sisi waislamu na hizi nyimbo ziko mbali na sisi waislamu hizo sawa sawa na ndio hapo lakini haki zaidi zote ni batili sawa iboreshwe sawa isiboreshwe e muislamu tambua haki ya mtume wako una wajibu wa kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kila anapotajwa bali katika adhkari sabaha wa saa tunamswalia mtume asubuhi na jioni asubuhi na jioni bali min afdali dhikr as-salatu ala nabii dhikri ilikuwa bora ni kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam ayuha nasi ibadallah sallu wa sallim ala rasulikum محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأرض حسنة وقنا عذاب النار